بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد tukiendelea na kitabu chetu cha fiqhi kitabu irshadu ulil basair cha fadilatu Sheikh Abdurrahman ibn nasr as rahimahu rahimahullahu ta'ala na tumeingia katika swali la 11 katika mlango unaosema iswalu taharati ila ma tahta ash-sha'ri kallihiyati kuyafikisha maji ya tahara mpaka chini ya nywele kama ndevu suala anauliza hal yajibu iswalu at-taharati hivi inawajibika kuyafikisha maji ya tahara ila ma tahta shaari mpaka chini ya nywele kalithiyati wa nahwiha amla kama vile mfano ndevu unaziosha mpaka unagusa ngozi yake ni lazima au nywele mpaka maji yaguse ngozi na mfano wake au la au hapana aljawabu amma tayammum anasema shekhe amma kitendo cha kutayammam fayakfi mashu dhahiri sha'ri inatosha mashu dhahiri sha'ri kupaka ile tayammum yako nje ya nywele khafifan kana am kathifa zikiwa ni nywele nyingi au zikiwa ni nywele chache khafifan nywele chache au kathifan au nywele nyingi fi alhadithi fi alhadathi alakbari walasghari katika hadathi ndogo na hadathi kubwa al-akbari hadathi kubwa wal asghari na hadathi ndogo yani kwamba kipindi mtu akiwa anatayamma si anapiga mikono yake katika ardhi alafu ile mikono anapaka uso na mikono miwili au na viganja viwili mpaka katika kuri sasa tayamu yenyewe haina kabisa suala la kwamba ule mchanga upake mpaka ndani ya ndevu sawa sawa kwa maana utapaka dhahiri ya ndevu zako au ya nywele zako sawa zikiwa ni chache ama zikiwa ni nyingi wa amma taharatul ma'i ama tahara ya maji sasa fa in kana alhadathul akbara ikiwa ni hadathi kubwa fala budda min iswali alma'i ila batin ash-sha'ri kadhahirihi itakapokuwa ni hadathi kubwa basi hapana budi ni lazima maji yafike ndani ya nywele kama maji yalipofika kwenye ngozi ya nje simeleka vizuri kama anakoga mtu janaba hadathi kubwa au anakoga hedhi au nifasi eh, basi lazima ahakikishe kwamba maji kwenye nywele zake yamefika kwenye ngozi hii ni hadathi kubwa khafifan kana au kathifan yakiwa ikiwa ndevu zake au nywele zake ni kidogo au zikiwa ni nywele nyingi lazima katika hadathi kubwa maji yafike ndani kabisa kwenye nywele zako na ngozi yako ya mwili fa in kana al alasghara ikiwa ni hadathi ndogo fayajibu iswaluhu inawajibika kuyafikisha yale maji kama ni hadathi ndogo hadathi ndogo ni ipi kutoka na hadathi ndogo kwa, kwa, kwa, kwa mfano wake ni kutoka na upepo naam sasa ukijibu kwa jumla unasemaje hadathi ndogo ni kiulizwa hadathi ndogo ni ipi wasema ma, yu, ma yujibu alwudhu hadathi ndogo ma yujibu alwudhu ni ile inayowajibisha kutawadha sasa tutajie vitu vitatu vinavyowajibisha kutawadha ndio nataja sasa kutoka na upepo au mkojo choo ndogo au choo kubwa ushaona. kwa hiyo tusema hadathi ndogo ni ipi eh ile inayowajibisha kutawadha hadathi ndogo ni ile inayowajibisha kutawadha au inawajibisha udhu kwa kiarabu tunasema ma yujibu alwudhu'a umeelewa hadathi ndogo ni ipi ma yujibu alwudhu'a kama mwanaume na hadathi kubwa ma yujibu alghusla hadathi kubwa ma yujibu al ni ile inawajibisha kukoga. Tukwambia tupe mfano ndio tutajia kama vile janaba, hedhi, nifasi sawa sawa eh? tukiomba mfano lakini tukikuuliza ni ipi hadathi ndogo utasemaje ma yujibu alwudu na wewe kule nyuma toka huko nyuma kwanza tukikuuliza hadathi kubwa utatuambiaje ma jibu hadathi kubwa ni ipi ghusli ma yujibu alghusl sawa sawa na hadathi ndogo ma yujibu alwudu ndogo ndogo inawajibisha kutawadha na kubwa inawajibisha kukoga asema fa in kana alhadathu alasghara ikiwa ni hadathi ndogo fayajibu iswaluhu ila batini sha'ri khafifa tawajibika kufikisha maji ndani ya nywele lakini nywele hizo ziwe ndogo sawa sawa nywele ndogo ambazo kama ndo ndevu zinaanza kuota nywele ndogo ni zipi nywele ndogo shekhe anasema wa huwa alladhi tura albasharatu min waraihi nywele ndogo ni ile ambayo ukiitazama unaona ngozi ya kichwa kama ni ngozi ya mwili unaiona hiyo inaitwa nywele ndogo ikishakuwa nywele alafu huone hata kidevu sio ndogo tena hiyo shakuwa nyingi sasa sawa sawa nywele ndogo ni tumeshaielewa ile ambayo inayoonyesha ngozi ya mwili Hmm. wayakfi dhahiru shari na inatosha katika nywele kama hizo kupaka nje ya nywele alkathif wayakfi na yatosheleza dhahiru shari kathifi kupaka nje ya nywele nyingi una nywele nyingi sasa na wewe unatawadha basi wapaka juu tu haina haja ya kuanza kuingiza vidole wafanya hivi kama wanafanya baadhi ya watu kama mtu anajikuna vile ili ataka maji ya kutawadha yafike kwenye ngozi hapana wayusannu iswaluhu ila batinihi na itakuwa ni sunna kuyafikisha yale maji ndani yake fi sha'ri katika nywele alwajhi nywele za uso duna sha'ri ras kinyume na nywele za kichwa nywele za uso utafanya nini unaweza kufikisha maji ndani, kwa sababu zinakuwa ndogo mara nyingi. Lakini wale wenye nywele nyingi za, za usoni basi wanatosha kupaka nje wakati wa kutawadha, lakini wakati wa kukoga ni nini? Ni lazima zinywele zote zipate maji nje na ndani. Mlango wetu ni mfupi na mlango umeishia hapo katika kufikisha tahara ya maji katika chini ya nywele au ndevu naam tuongeze au tuishi hapo tutaendelea kesho katika kaifia tathhiri al lmunajisa namna ya kusafisha vitu vyenye najisi yani namna ya kutoharisha kaifia namna ya kutoharisha uh, al almunajjasa, namna ya kutoharisha vitu vile najisi. Kwa hiyo tusichanganye milango. Jazakumullahu khaira. Kama kuna mtu ana swali basi aulize. Wallahu a'lam. Naam. Ah? sisi hapa ndevu za pembeni na ndevu hizi zote zinatoa za uso hizi, au mtu akapata bahati ya nyusi nyingi lakini hamna nyusi zinazozidi hapo hosi itakuwa nyusi za, za shetani hizo sasa eh kinyusi ni nywele ndogo tu lakini nywele nakusudia nywele za usoni maanake ndevu hizi za chini na ndevu hizi za juu eh ambazo ziko kwenye mashavu naam eh ndani ya darsa kwanza نعم أو كثيفة Eh, si unapaka uso na wewe ndio una ndevu nyingi. Maanake ndevu hata hizi za pembeni huku ni ndevu, zina hukumu ya ndevu, ndio maana uruhusiwi kuzinyoa hizi. Hizi zinaitwa nini? sharubu sizi za kujipua hapo kwenye mdomo sharafu haya sharafu hizi ndevu za kwenye mashavu eh, na zenyewe zina hukumu ya ndevu kama zina hukumu ya ndevu hizi kwa hiyo unapopaka uso umeona mkono utafanya nini utaenea mpaka huku kwa hiyo inatosha kupaka dhahiri ziwe nyingi au ziwe ndogo eh. mm. Unaweza kutayamam chini kwenye ardhi, unaweza kutayamam kwenye udongo ambao uko kwenye nyumba, unaweza kutayamam kwenye ukuta, unaweza kutayamam kwenye simenti, unaweza kutayamam kitu ambacho kimefungamana na ardhi, unaweza kutayamam. Basi si vumbi lipo panakata chini pale, watu wanapita pita nini, afu basi rahisi tu, make watu wanachimba dawa, kenda kuchimba dawa, unatayamam, unakaa na udhu wako, unasubiria kuswali tu e, kama ina vumbi, kama ni siti unaiona ina vumbi, kwa sababu kinachozingatiwa ni vumbi, zingatiwa vumbi, lakini ku, ku, ku, kutayamam katika labda pale chini ya lile bati wanapopita watu, kwa sababu kunakuwa na vumbi, au kutayamam watu wakichimba dawa ni aula zaidi ukatayamam chini, lakini vizuri ni kujizoeza kutembea na udhu unapokuwa safarini, kabla hujaenda kupanda gari, fanya tohara yako nyumbani kabisa, safi kabisa wewe unaenda na yani utokee jambo la wewe kutengukwa na udhu la bahati mbaya lakini sio kawaida yako hmm. jitahidi katika hilo kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mazingira yanazidi kubadilika mshanifahamu vizuri mazingira yanazidi kubadilika alafu ile wenyewe wanasema teknolojia na ule uovu vinazidi kuongezeka mm. itafikia kipindi wata, kuna baadhi ya mabasi yana vyoo ndani lakini kwa ajili ya choo ndogo sawa sawa sasa itafikia kipindi watafunga mlango wa kwenda kuchimba dawa ukitaka mpange foleni sasa mwende kwenye choo cha basi vitakuwa vyoo vingapi si wataweke kijimlango kimoja tu hmm. lakini wanadamu kila siku wanazidi kuishi wanazidi kufikiria maisha yao wanayaboresha vipi eh? wanazidi kufikiria namna ya kuboresha maisha kwa hiyo muislamu atengeneze maisha yake katika taratibu za dini kwamba mimi swala la kukaa na tahara ni jambo ninawajibika nalo ukifanya hivyo basi umetengeneza mazingira mazuri sana zile ghasia ghasia za kuchimba dawa za makaratasi za nini we hautakuwa nazo na Allah atakuhifadhi na zile ghasia za njiani wakati ya safari atakuhifadhi mambo ya kuumwa na tumbo kupata mikojo ya ghafla Allah atakuhifadhi nayo naam wallahu alam Mhm. mwanamke anafaa kuchinja sharti la kuchinja hakuna mwanamke wala mwanaume sharti la kuchinja ni anayechinja awe ni muislamu ama awe ni kitabia sharti la kwanza awe ni muislamu au awe ni nani kitabia kitabia ni mtu gani myahudi au mnaswara ndio kitabia sharti la pili ni kusema bismillahi kumtaja Allah tabaraka wa taala katika katika kuchinja sharti la tatu ni kisu kiwe kikali na sharti la nne ukate mahala panapo ambapo ikikatwa pale mahala roho ya yule mnyama itatoka yani yule mnyama atakufa sawa sawa sharti ya kuchinja afu kuna sunna za kuchinja sunna za kuchinja siku kunuakishu kuna kuelekea kibla kuna kuwafukuza wanyama wengine kama wapo usimchinje mbele ya wanyama wengine adabu hizo ziko nyingi kidogo lakini mwanamke anaruhusiwa kuchinja awe mjamzito anachinja ama awe ananyonyesha anachinja akiwa kwenye hedhi anachinja na akiwa kwenye janaba anachinja sharti la mwanamke kuchinja au amebeba mtoto wa kiume mgongoni. Kama ana watoto wa kike watupu, abebe nini? Jiwe. Hayo maneno ya kwenye kahawa na maneno ya isiyokuwa na kichwa wala miguu. Hayo maneno hayana kichwa wala hayana miguu. Kwa hiyo ni maneno ya mtu tu, kama alikuwa amechoka sana au kazidiwa na mawazo <laughs> akaoda zake bora atamke tu lakini maneno yasiyokuwa na kichwa wala miguu kwamba mwanamke akitaka kuchinja awe amebeba mtoto wa kiume mgongoni na kama hajazaa ni binti msichana tashinda atachinja kwa dharura dharura yake ni hivi sasa kula nyama ndio dharura au dharura yake itakuwa hakuna mwanaume ah vipi sasa hayo ni maneno tu hayapo kwenye kitabu chochote hata kwenye gazeti sijui kama yameandikwa hayo maneno hayana kichwa wala miguu kama nilivyokuambia kwa maneno ya kutupilia mbali hapo na yule mtu akisema haya maneno mueleze haya maneno umetoa wapi wewe haya maneno ulipoyatoa tu kwanza sitaki kujua ni sahihi au kwanza pale ulipoyatoa wapi maana mimi nikikumbuka zamani huko tumesoma vitabu vya ovyo ovyo vingi sasa mimi sijasoma hayo vile vitabu ambavyo visiokuwa na dalili vina maneno tu unasoma maneno tu habari tu basi mimi pia sijayaona hayo sasa muulize katoa wapi maneno mwanamke anachinja na anachinja mbuzi anachinja kondoo ngamia kuku njiwa vyote anavyofanya mwanaume na mwanamke anafanya mambo ya ibada hawakutofautishiwa wanaume na wanawake ila kwa dalili mfano mwanamke haruhusiwi kuswalisha wanaume lakini mwanamke anaweza kusalisha wanawake wenzake mshaona atakapotaka lakini vizuri ni kukaa kwenye safu ya mbele katikati vizuri ni kukaa safu ya mbele na sio kusogea mbele kama wanaume akae katikati ya safu ya kwanza na yeye watakuwa wanamfuata wanawake wenzake hmm. naam swali la kitabu je hal yajibu iswalu taharati inawajibika kufikisha maji ya tahara kuifikisha maji ya tahara yani kufikisha ile tahara yako na utawadha au kutayamma tahara yako inawajibika kuifikisha tahara ila ma tahta shari mpaka chini ya nywele kama vile ndevu au mfano wa ndevu au sio wajibu swali letu liko hivyo وجزاكم الله خير نعم صليم الشياب رسيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك